أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika i Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashabe i sve oni koji slijedi pravi put do sudnjega dana. Mi smo došli do desetog po redu hadisa koji govori o halalu, odnosno o uvjetima primanja dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je svakako, kao i svi ostali hadisi, oni hadisi u kojima ćemo govoriti, posebno značajan jeli, i ima svoju, ovaj, svoju bitnost općenitu u životu jednog muslimana, jer vezan je za dovu, a dova je kako bitna u životu jednog vjernika, jer čovjek ne može bez dove, dova je srž i bit ibadeta. badeta. Ovaj hadis prenosi Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu i bilježi ga ima muslim. Pa kaže, a nebi Hurere radijallahu ta'ala anhu, kal, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe ta'ala tajibun la yakbilu illa tajiba, wa inna Allahe amara al-mu'minina bima amara bih al-mursalin, fa kala ta'ala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ورواه مسلم Ovaj hadis, kao što smo rekli, prenosi Abu Huraira radijallahu ta'ala anhu i kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah je dobar. Ovdje se koristi izraz tajibun, kojeg ću malo kasnije objasniti opširnije. Kaže, Allah je dobar, odnosno lijep i prima samo ono što je dobro, odnosno lijepo. Ovaj izraz malo je šireg značenja tajibun, pa ćemo ga pojasniti. Kaže, Allah je naredio vjerovjesnicima, u stvari poslanicima, ovdje se spominje poslanicima, Allah je naredio, pardon, vjernicima, ono što je naredio i poslanicima. Uzvišeni Allah kaže, o poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. I rekao je uzvišeni Allah, o vjernici, jedite lijepa jela kojima smo vas obskrbili. Zatim je spomenuo čovjeka koji dolazi s dugog putovanja, raščupane i prašnjave kose, pruža ruke prema nebesima i govori gospodaru, gospodaru, a hrana, a hrani se i poji se haramom, i obu, obučen je haramom i nahranjen je haramom, pa kako da mu se odazove? Hadis, je li kao što smo rekli, bilježi muslim. Ovaj hadis prije svega govori uh, u početku hadisa o jednom Allahovom imenu, jer ovaj izraz tajibun, to je jedno od, od Allahovi lijepih imena. I kaže poslanik alaihi salatu wasalam, inna Allahe ta'ala tajibun, uzvišine Allah je zaista tajib, a tajib znači onaj ko je čist od svake mahane, ko je čist od svakog nedostatka. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. I rekli smo da At-Tayyib spada u Allahova lijepa imena. Dalje kaže poslanik alaihi salatu wasalam i on ne prima osim ono što je lijepo, to jest ono što je tajib, a tu spadaju i dijela, ljudska dijela, i metak koji udjeljujemo, udjeljujemo to jeste on, Allah subhanahu wa ta'ala prima samo onaj metak koji je čist, koji je zarađen na halal način i prima samo ona dijela koja su urađena e, isključivo radi njegovog zadovoljstva. O tome smo govorili već u nekoliko proteklih hadisa. Prema tome ovaj izraz tajib, jeli, kao što smo vidjeli, znači ima više značenja i u ovom hadisu je prije svega naredba da se jede ono što je lijepo ono što je halal, ono što je ukusno, jer je to jedan od uvjeta primanja dove kod Allah subhanahu wa ta'ala. Mi znamo da Islam posebno insistira na tome da musliman kada zarađuje i privređuje da to čini na halal način, da njegov metak koji zarađuje bude isključivo na halal i dozvoljen način, e, znači da, da zarađuje onim metodama i načinima koje Islam dozvoljava. Zato islam zabranio e, krađu, zabranio timačinu, zabranio je e, zaradu od, od harama kao što je prodaja alkohola, prodaja haram stvari i tako dalje. Zabranio je kamatu i zabranio je svaku vrstu trgovine i, i ovaj zarade u kojoj postoji određena vrsta prevare, nepravde i tako dalje. Sve, sve su to harami. Znači, islam insistira nas da, da naše, naši metak koji zarađujemo i svaki zalogaj koji unosimo u sebe i ono što pijemo i ono što nosimo, što oblačimo, da to bude halal. Da to bude halal. Islam e, ulazi u sve, kažem, segmente i detalje ljudskog života pa je tretirao i riješio ova pitanja ovaj, halala i harama. Kaže dalje poslanik, alaih salatu wasalam, Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. I to je osnova. Ono što je naređeno svim poslanicima od Adem alaih salatu veselam pa do, jeli, do, do Muhammed alaih salatu veselam, e, naređeno je svim vjernicima koji u njih vjeruju i koji ih slijedi, koji slijedi put Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega, to se odnosi na ispravno vjerovanje, na tevhid. Tevhid je prvo što je naređeno svakom poslaniku, a samim tim svakom vjerniku. A to je da se vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala samo u njega i da se samo ono božava, da se samo njemu čini ibadet. Također, Naređeno je, naređena je pravda istina. Ono što, što je li, odlika islama i mu svakog pravog muslimana jeste pravda istina. Pravda je ovaj jedna vrijednost, a suprotno pravdi je nepravda, što znači zulum, što je jedno veliko zlo i, i na ovome i na onome svijetu. Dalje kaže, uzvišen je Allah je rekao, o poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. To je ono što je naređeno između ostalog poslanicima. I ovdje se u ovom hadisu ističe e, dozvoljena je lijepa jela. Misli se tu na halal. Misli se na halal. To je prije svega ono što se smatra dozvoljenim. I kaže dobra djela činite. I uzvišen Allah je rekao o vjernici jedite lijepa jela kojima, kojima smo vas mi obskrbili. Što znači u ovom hadisu se ističe, ističe ovaj moment, to jest ovaj detalj halal israne, odnosno halal hrani. Kaže, zatim je spomenuo čovjeka koji dolazi iz dugog putovanja, raščupane kose i prašnjav i pruža ruke prema nebesima i govori gospodaru, gospodaru, a hrana mu je li haram i ono što pije je haram i ono što oblači je haram i kaže napojene, to je nahranjene haramom, pa kako da mu se odazove? Allah subhanahu wa ta'ala, kao što znamo, učinio je halal isranu, To je ono što unosimo u sebe jednim od uvjeta e, primanja dove kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilježi Taberani od Ibn Abasa radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kaže, kod poslanika, alaihi salatu veselam, sam proučio ovaj ajet, o ljudi, jedite na zemlji ono što je lijepo i što je halal. Kaže, zatim je ustao Sa'd ibn Abi Vakas, Sa'd ibn Abi Vakas radijallahu ta'ala anhu i rekao, Allahu poslaniće, moli Allaha da me učini od onih kojima se prima dova. Moli Allaha da me učini od onih kojima se prima dova. I to je zaista jedna odlika i vrlina. Danas, nažalost, naći ćemo e, ovaj, mali, mali broj ljudi ili rijetko ćemo naći ljude koji, kojima Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu. A taj stepen stupanj se treba prije svega postići iskrenom, e, prije svega čistom uh, čistom akidom, čistim vjerovanjem, e, također iskrenom namjerom i treće što je najvažnije čuvanjem od harama. Znači ako imamo ispravno vjerovanje, čistu namjeru prema Allahu subhanahu wa ta'ala u našim djelima, i ako se uh, halal hranimo, to je čisto hranimo, onda ne bi trebalo biti prepreke između nas, između naše dove i Allaha subhanahu wa ta'ala, s tim da svakako moramo paziti na druge harame, odnosno e, druge grijehe koji mogu biti prepreka da nam Allah subhanahu wa ta'ala primi našu dovu. Kaže dalje Sad, u stvari kaže poslanik alaihi salatu wasalam, o Sade, neka ti bude halal ono što jedeš. Znači poslanik alaihi salatu wasalam sada uh, pojašnjava Sadu ako želi da mu dova bude primljena, koje uvjete treba ispuniti. Kaže neka ti bude halal ono što jedeš, pa će ti se dova primati. Naravno, ovo nije jedini uvjet, ali svom hadisu taj spominje, taj uvjet se ističe. A on je kako bitan. Rekli smo, ako, ako imamo ispravno vjerovanje, ako nemamo širkova i šir, širkijata, i ako, ako smo iskreni u svojim djelima, opet nismo ispunili sve uvjete. Mora naša hrana, ono što jedemo, biti halal. Kaže, tako mi onoga čuje ruci Muhammedova duša, čovjek u svoju utrobu unese haram zalogaj, pa mu Allah zbog toga ne prima dobro dijelo 40 dana. Ne primamo dobro dijelo 40 dana. Kaže, svaki rob čije se meso goji haramom, to jest njegovo tijelo, kaže vatra mu je najpreća. Vidimo da nije nimalo bezazleno u životu, znači ovo pitanje šta unosimo u sebe. Nije nimalo bezazleno. Koliko god bitno je da kada učimo nešto, da je u, naši, u našem srcu, u našoj memoriji, ovaj, da je čisto ispravno znanje, to, toliko isto je bitno da u naše tijelo unosimo ono što je halal, što je čisto i što je lijepo. Ovdje se postavlja pitanje šta znači da dijelo nije primljeno. Prije svega, ako fali neki od uvjeta ili ruknova, od ruknova tog dijela, na primjer, jedan od uvjeta namaza, ispravnosti namaza je da čovjek bude čist, jel tako? Što znači ako čovjek klanja bez abdesta, on može biti iskren i obaviti kako treba to dijelo, i ovaj, ali nema abdesta i samim tim dijelom neće biti primjeno. drugo, drugo značenje jeste da neće imati nagradu, ali je sa njega spala dužnost jel, tog djela. U smislu da čovjek uradi neko djelo, izvrši ga kako treba, klanja s abdestom i na vrijeme, ispuni sve uvjete, međutim, djelom kod Allaha subhanahu ta'ala ne bude primljeno. Zbog čega? Može biti zbog nijeta, zbog namjeri, a može biti i zbog ovoga o čemu mi večeras govorimo, a to je da, da, da, se, hra, da se hranio haramom, da se hrani u haramu. Imao neke primjere, recimo, kada dijelo, kada čovjek uradi neko dijelo, ali mu ne bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. On je skinuo sa sebe obavezu. Obavezu, znači, da, da uradi to dijelo. Međutim, od njega nema nikakve koriste. To jeste, neće imati korist na onom svijetu. Navili smo ovaj primjer da Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti ničiji namaz ako klanja bez abdesta ili ako nije čist. Ili onaj drugi hadis u kojem se prenosi da je poslanik Ali Salat Veselam rekao da Allah ne prima namaz od žene na koju je srdit njen muž. Da Allah ne prima namaz od žene na koju je srdit njen muž. Ili recimo pitanje oko kojeg naravno postoji razilađenje među islamskim učenjacima, to je kada neko klanja u haram u ukradenoj odjeći. Kada klanja u ukradenoj odjeći, jedan dio islamskih učenjaka smatra da mu je namaz da mu je namaz haram. Ili kada, kad čovjek klanja na ukradenoj zemlji, uzurpirao od nekog zemlju ili kuću ili neki objekat i klanja ovaj na tom na toj zemlji. A sad pitanje uvijek koje je veoma bitno čovjek ako je nekada došao u posjed imetka koji mu je haram, koji je zaradio na haram način, bilo da nije znao nekada, bilo da je to uradio, znao, ali je to činio, činio svjesno, znači zato što je bio u zabludu i slidio šetana, i onda se pokaja Allah s.a. ga uputio šta će učiniti s tim imetkom ovo jedno praktično pitanje koje, s kojima se ljudi susreću u životu, šta će učiniti čovjek sa onim metkom koji je haram, koji je kod njega. To može biti i metak koji, ovaj, za koji on saznao da je haram ili mu je poklonjen i tako dalje, ili ga je naslijedio. U tom slučaju, jel, postoji nekoliko mišljenja islamskih učenji, ovaj, učenjaka, kaže, imam i malik, kaže, ako ne znamo ko je vlasnik, daćemo to kao sadaku na ime tog vlasnika ako imamo imetak koji je haram, od nekog smo ukrali, uzurpirali ili došli u posjed tog imetka, ovaj, da ćemo sadaku, podijelit ćemo ga u sadaku milostinju i nanijetiti ovaj, na ime onoga kome pripada taj imetak i on će to, inša Allah, naći na onom svijetu. Šafija smatra da, ta, da se taj metak treba čuvati. Čuvati se u, u, ovaj, u Bejtul Malu, odnosno u fondu, nekom sve dok se ne sazna ko je vlasnik ili kome je pripada taj metak. A Fudajl ibn Iyad kaže, taj će se i metak baciti u more. Jer se ne zna, jel, koje međutim, ovo mišljenje je malo neprihvatljivo, jer, kako kaže Ibn Ređep, komentar ovog hadisa, najispravnije je da to treba podijeliti u sadaku, taj metak koji nije naš, koji je haram, koji pripada nekom drugom, jer je uništavanje metka haram, bez obzira čiji je on. Uništavanje metka je haram. Znači, nema smisla ovaj i neprihvatljivo je ovo mišljenje da se treba to baciti i uništiti. Isto tako, takav imetak ne treba se ostaviti negdje da bude izložen krađi. Kažemo, nije moj imetak, ja ću ga ostaviti negdje na, na ulici, pa ko najđe, nego uzme. Ne, ne smije se ni to činiti, jer i to je na neki način uništavanje tog imetka i onda smo ga izložili krađi. A naravno, uvijek će se naći oni, u, u, ovaj, to, toga uvijek bilo ono vrijeme, kamo li sad, koji će taj metak pokupiti, jedva će dočekati, neće ni pitati ni čije i tako dalje. Reći od Allaha, Allah poslao na faku i tako dalje kao što kaže na cigu, jel? Kad proslavlja novu godinu. Ha. Što slavi novu godinu sa, svojim, sa svoje četiri žene. I pije pive i sve ono i slavi novu godinu koje baraki, u stvari baraci. Od, I kaže, evo Allah svega dao, <laughs> evo pije se, maša. Kaže, Allah svega dao i tako. E, ono što je bitno jeste da vjernik musliman da je dužan paziti paziti da mu hrana i piće i zarada budu halal, jer haram utječe i na primanje, jer kao što smo vidjeli, primanje i dove i primanje i badeta općenito. Jer vidimo da u nekim hadisima se spominje da Allah mu neće primiti namaz. Zato je bitno da musliman bude oprezan, međutim ne treba se u tome pretjerivati, jer rekli smo da kada je u pitanju hrana, kada dođemo negdje ovaj, kod rodbine ili kod nekom mjestu gdje ne znamo da li je hrana halal ili nije, ovaj, možemo biti oprezni, svakako trebamo biti oprezni, ali ne trebamo nekada pretjerivati pa e, svačije, svačije meso, to je meso koje je neko zaklao običan čovjek smatrati haramom zato što on ovaj, što on slabo uvjeri tako da je što se ne pridržava vjeri. E, kako e, dijelo da bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da bude dobro i čisto, kao što spominju hadisu, ono što je najbitnije jeste da vjernik bude, vjernik bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A sam vjernik musliman, on je tajib, on je tajib znači i u svojoj nutrini i u svojoj vanštini. Tajib, onaj koji je čist, koji je lijep. E, haram može pokvariti dijelo, kao što smo rekli, i može biti prepreka između nas i toga da to djelo bude primjeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer e, naša djela koja se dižu, koja su koja meleki dižu Allaha subhanahu wa ta'ala na nebesa, e, dižu samo ona djela koja su čista i koja su ovaj, dobra, koja su primjena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzroci e, primanja dove. U ovom hadisu se spominje dugo putovanje. Jedan, jedna od prilika kojima vjernik, koju vjernik treba iskoristiti jeste putovanje. Bilo da je kraće ili duže putovanje, posebno duže putovanje, treba ga iskoristiti jer Allah subhanahu wa ta'ala na putovanju prima dovu. Prima dovu kao što e, prenosi Abu Hurere radi Allah ta'ala anuhu pa kaže tri dove će biti primljene i u to nema nikakve sumnje. Tri dove će biti primljene i u to nema nikakve sumnje. Prva je dova mazluma, onome kom je učinjena nepravda. Dova mazluma ili onoga kom je učinio nepravda, dova putnika ili musafira i dova roditelja za dijete. I dova roditelja za dijete. Kad kaže poslanik alaihi salatu wasalam da će ove dove biti primljene, da nema nikakve sumnje, onda, onda i mi zaista u to ne trebamo sumnjati. Mi nismo svjesni ovih riječi. Čovjek se nađe na putovanju i putovanje, cijelo putova, putovanje iskoristi u, besposlici, u, ovaj, u beskorisnim stvarima, u spavanju i tako dalje, a zaboravi ovu priliku i ovu vrijednost koju mu Allah subhanahu wa ta'ala dao, a to je da mu Allah neće odbiti dovu. O mazlumu, odnosno onome kom je učinjena nepravda, o tome smo često čuli. E, rekli smo da je nepravda veliko zlo. Da je nepravda, da to je zulm. Zulm, odnosno uh, ovaj, da sto tmine na sudnjem danu. U smislu, uh, <clears throat> da će onaj ko bude činio nepravdu ljudima, da će biti u tminama svojih dijela ili nedijela na sudnjem danu. Zato se treba čuvati ovaj, zuluma ili dove i mazluma, jer ona će biti uslišana pa makar ovaj, onaj ko pučuje dovu ili klijetvu bio je nevjernik. Onaj koji ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali može se desiti jel, da čovjek, kada mu se učini nepravda, tada je vjernik ovaj, <clears throat> se obraća Allahu, kada Bog da mola, da ovo, da Bog da ono, a u stvari on se izražava kao nevjernik. Ali kaže, svaki čovjek u biti vjeruje, samo što neko to negira, a neko to priznaje. Kao što se spominje u suri, je li ovaj, El Furqan, وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا انفُسُهُمْ Kaže, oni su to negirali, a njihove duše su bile ubjeđene u to. Ljudska duša ubjeđena u to, kaže, ne, ne, ne, nema to kao što znamo ovaj, da imamo vrlo često ljude koji se izražavaju kao ateisti i kažu ne, nema Boga, to je, ovo je priroda, ne, nema dokaz da postoji Bog. Međutim, kada se nađu u nevolji, onda prizivaju, onda prizivaju Boga. Prizivaju Boga, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje mušrike koji se nađu na, jeli, na moru, pa se mora uzburka, da tada svi kaže Allaha mole muhli sine, što znači iskreno, iskreno ga moli. Što znači da oni svojim dušama vjeruju, ali to im nije dovoljno. I ovo je dokaz da je ovaj izgovaranje šehadeta i javno ispoljavanje vjere, odnosno javno priznavanje imana, da je to jedan od uvjeta. Ne može čovjek kazati ja vjerujem, u stvari eh, zadržati svoje vjerovanje u svome srcu, a nikada ne izgovoriti šehadet. Dalje, dova roditelja za svoje dijete. To trebamo iskoristiti i ako imamo roditelje, pa ih posticati, napominjati, spominjati im ovaj hadis pred njima, jel? da, da uče dove za nas. E, čitao sam nedavno, da li je izreka od nekog od ashaba i tabina, nisam siguran, ali kaže kada roditelji umru, tek onda čovjek osjeti e, šta je izgubio u tom smislu, da je izgubio dovu roditelja koju su oni učili za njega i koj, koja ga je pratila cijeli život, dova da ga, da ga prati sreća, da ga Allah sačuva zla i tako dalje. Kaže, tek sam osjetio da, da sam to izgubio kada sam izgubio svoje roditelje. I zaista je ovaj tako, ka, posebno kada je u pitanju majka. Kada se, kada se majka izgubi, čovjek o, zaista osjeti, osjeti određenu prazninu u svome životu, u smislu da osjeti nedostatak majčine dobe. Osjeti nedostatak majčine dobe. E, isto tako mi, oni koji su roditelji, oni koji su roditelji trebaju znati, imati ovo na umu uvijek i da upućuju ro, ovaj, dovu za svoju djecu, kad god su mogućnosti, jer Allah subhanahu wa ta'ala neće, primi, neće odbiti ovaj dovu, iskrenu dovu koju roditelj uputi za svoje dijete. Sljedeći uvjet primanja dove jeste da se dova uputi ponizno i skrušeno. Da se dova uputi ponizno i skrušeno, jer to je e, stanje u kojem čovjek upućuje dovu, e, skromnost i skrušenost. Ovdje se navodi primjer ovog čovjeka koji je došao onako učiniti u jednom stanju kao istrpljenosti, skromnosti, prašnja vraščupan, onako pokazivao svoju, znači, svoju potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala. Treći uvjet je da se ruke dignu kada učimo dovu. Pri dovi nije obaveza, naravno nije obaveza da, da dignemo ruke, čovjek može i bez podizanja ruku, ali je mustahab i lijepo preporučeno da se dignu ruke kada učimo dovu. Jer kaže poslanik alaihi salatu wasalam, Allah je zaista stidljiv i plemenit, to je zdarežljiv. Stidi se kada njegov rob digne ruke da ih odbije i vrati prazne. Što znači da je ovdje u ovom hadisu da je ovaj pohvalno i preporučeno da se dignu ruke prilikom dove. Četvrti uvjet je da, bude, da čovjek bude ustrajan u učenju dove. Zato je od sunneta da se dova da se dova ponavlja. Da se dova ponavlja nekoliko puta ili onaj, one, ono što dovimo i tražimo dovi da se to nekoliko puta ponavlja i da zaista budemo ustrajni u stvari kao što se kod nas kaže dosadni. U smislu kažeš ja Allah, ja da Allahu dosađujemo jer Allah voli to dosađivanje. Da Allaha prizivamo njegovim imenima i to je od sunneta od, ovaj, adaba dove. Ovaj, ne da odmah tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego da ga prije svega da ga, da ga hvalimo i pohvalimo njegovim imenima, lijepim imenima i savršenim svojstvima, da ga zovemo imenima Ja Rahman, Ja Rahim, Ja, ja Gafar, Ja Hayu, Ja Qayyum i tako dalje. I onda da poslije toga da tražimo ono što nam je potrebno. Kaže, prenosi se od Išire Allah ta'ala anha da je rekla, kada rob kaže kada rob kaže četiri puta gospodaru, uzvišeni kaže odazivam ti se moj robe, traži sve što želiš da ću ti. Poslanik Alihi Selat Veselam, ko što se navodi, tri puta je ponavljao, ponavljao dovu. Tri puta. Pa se navodi u jednom hadisu da je kada su ga Kurejševići jeli, uznemiravali i kada su ga ezijetili, nanosili mu i duševnu i fizičku bol, da je, da je molio Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alaike bi Kurejš, Allahumma alaike bi Kurejš, Allahumma alaike bi Kurejš. I u drugim prilikama se navodi da je poslanik, alaihi salatu wasalam, da je učio dovu, odnosno da je ponavljao dovu. I ono što je bitno ovdje jeste da je dova srž ibadeta i da to treba biti stalna osobina svakog, svakog vjenika muslimana, da stalno dovi Allah subhanahu wa ta'ala u svim prilikama. Ne mora to biti namaz, ne mora to biti ovaj seđda, ne mora to biti džamija. Naravno, najbolje je iskoristiti posebna mjesta i posebna vremena. Najbolje je doviti na onim mjestima koja su odabrana i ovaj i u kojima Allah subhanahu wa ta'ala prije prima dovu. I onim vremenima isto tako, znamo ta vremena. Znači, postoje najbolje u zadnjoj trećini noći između Ezana i Kameta, kada čovjek na putovanju, kada je bolestan isto u nekim predama se spominje da tada Allah subhanahu wa ta'ala prima dovu kada pada kiša i tako dalje, kada je mu učinjen zulum, nepravda, ako želi naravno da, da uzvrati na tu nepravdu. Znači da ovaj srži badeta i rob moli Allaha subhanahu wa ta'ala kada izgubi svaku nadu i u sebe i u druge ljude. I tad, to je, ta dova je najiskrenija. Jer čovjek dok može, on se uzda u sebe, je tako? Uzda se u sebe, svoje sposobnosti, mogućnosti, uzda se i u druge ljude. I onda kada ga sve iznevjeri, i drugi ljudi, i njegove mogućnosti, i snaga, i moć, on onda vidi koliko je nemoćan i koliko mu Allah subhanahu ta'ala potreban. I Allah subhanahu ta'ala namirno nekada čovjeku, jel ciljano, da i da dođe u takvo stanje, bez nađa i očaja, da vidi koliko mu je Allah potreban. Da shvati i da dokući koliko mu je Allah potreban. I ono što je najbitnije, jel, kad smo govorili eh, ovaj, o dovama i kad govorimo, jeste da uh, da realiziramo tevhid, odnosno da imamo iskreno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, da naša vjera i naš ibadet budu čisti od svake vrste širka, i onog velikog, i onog malog, i onog skrivenog. I naravno, mi trebamo učiti često dovu koju je učio poslanik alaihi salatu wasalam, Allahume inni a'udu bike en ušrike bike wa ene a'lem wa estagfiluke lima la a'lem. Allahu moj, utječem ti se da, da, svje, da ti svjesno učinim širk, da ti svjesno učinim širk i utječem ti se od toga da ti učinim nesvjesno širk. I na ovaj način štitimo se ovaj od svih onih primjesa, primjesa širka koji mogu utjecati na, na to da nam Allah subhanahu wa ta'ala odbije i dijela i našu dovu. Ovim ćemo završiti ali, ovaj večerašnji hadis. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم